Zdeus kai Keloone. Zdeus Gamon panta tas doia heistia. Mones de Keloones husteresases diaporon ten aitian, thai husteraia e punzaneto autes dia ti mone epito deipnon uc elze. Tes des eipuuses oikos filos, oikos aristos aganaktesas katautes pareskeuazen auten ton oikon auton bastas dusan periferein huto polloi ton anthropon hairuntai mallon litos oikein e parallois polutelos diatastai,